can speak oh, English any. <laughs> my story. Your my, story, yeah. yeah. My life. You uh, I studied in the, in the, United States? Yes, in California. Oh, really? Yeah, Where? State. Fresno, California. Fresno. Fresno? Yeah, Fresno. We were in Santa Monica. I see, yeah. I, I, used to work summer in LA, yeah, uh, in Los Angeles, Griffith Park the Greek theater. Yeah, oh, really? Yeah. Used to work as an usher. Did you really? Yeah. How old were you then? In the summer, in the summer of '68 and '69. '68, '69. You look very young. I know. I'm 67. Oh boy. <laughs> look like a what? Look like a 45? Yeah, I think so. <laughs> <laughs> Maybe you can, you know, I used to go to Santa Monica Pier. Oh, really? Santa, Santa Monica Beach. Spent many days there myself. Yeah. Very nice. Yeah, we lived, uh, we lived on 10th Street in Santa Monica. Oh, I see. Yeah. I spent about three summers in in in Los Angeles, oh, working during the summer. And then, I mean, you were born here. Yes. Then when I graduated from high school here, I went to Fresno City College first. Oh, really? Then I transferred to Fresno State College. Uh, After graduation, I came back and became a monk. Uh, I thought you made that. Uh, I don't know if my, <laughs> my wife thought you were a doctor. No, I think another oh, monk. Another monk. <laughs> I think he confused About what? About it's uh, I told him about the story. You know, it's a one month here. It's have a doctor degree, medical doctor degree. Uh, uh, yeah, maybe he confused between. mm <laughs> we have two doctors here. Oh. One retired. He's about seventy year old now. Mm. And one is still young, maybe in his twenties or thirties. One is only 30s or late twenties. interesting life you've had. Yeah, we have an American monk here also. Oh, really? Yeah, he graduated from Pomona College. Uh-huh. You heard of Pomona College? Yes, I think my daughter-in-law yeah. went to. Uh, it's, it's ranked number one this year, I heard. Yeah, um, what's the, isn't there the business school attached to that? Pomona College. Um, oh, I forget the name of it, but my daughter-in-law went there for a yeah. master's degree, I think. Mm-hmm. But yeah, I saw that. It was number one. It was very surprising to me. It's Usually it's UCLA. <laughs> Yeah. yeah. Pomona that came on top. Yeah. yeah. And they have a German monk and a French monk also. Yeah, You know, Singaporean monk. So we have about uh, four foreigners. Yeah. <clears throat> they live here full time? Yes. Yeah. They're monks, I mean. Uh-huh. Uh, ท่านจะฝึกกุณาแนะนำสามีให้นั่งสมาธินิดหน่อยๆค่ะท่านโยมพยายามอธิบายซึ่งไม่ลึกซึ้งค่ะ She wants to to encourage you to practice meditation. He says good for the mind. It makes your mind peaceful and calm. I, I need that. <laughs> yeah, we need you. When you sit, all you have to do is focus on your breathing. Uh -huh the, the goal is to stop thinking. Because when you think, you can become restless or agitated. Right. But when you stop thinking, your mind becomes peaceful, and you'll find happiness inside, mm-hmm. inner happiness. All you have to do is just focus your mind on your breathing, mm-hmm. and try not to think about anything. Just be aware of your breathing, breathing in, breathing out. Just be aware have to uh, yeah, that, you can just sit in any position. You don't have to sit cross-legged. Just sit on a chair if you like. Mm -hmm. Close your eyes and just concentrate on your breathing. Okay. Five minutes, ten minutes, you'll see, you'll notice the difference. Mm -hmm. And you might like more. Once you have discovered this peace of mind, this happiness inside you want to have more of it because there's nothing like it. You live in Thailand now, or you? Yeah. Uh, we moved here. We moved here about eight years ago. I see. Eight, nine Yeah. Mm-hmm. But still back and forth. Yeah. yeah. You still have roots in what in, in Santa Monica? Or? Uh, Hermosa Beach. My son. My Hermosa. son lives there. Hermosa, Fernando Hermosa. Yeah. Manhattan Beach, I think, is nearby now. It's next to Hermosa. Yeah, yeah. I used to live in Carson also. I'm sorry? Carson, yeah. I used to live there too. In Carson. Carson. Oh, Carson, yeah. yeah. Near Long Beach. Right. Near Long Beach. Right. I lived two summer in Hollywood and in LA, and then another summer in Carson because the friend who I live with, he moved out from Hollywood and he moved to Carson. He has a house, so I, I can live with him without having to pay rent. So, you really got around. <laughs> yeah, quite a bit. That is uh, how many years ago? Huh? 68, 69, 70. That'd be 40, 48 years ago. Wow. Like now right? Yeah, something like right. well, oh. yeah. Well, I started working 68, summer of 68. Oh, 68. Oh, excuse me, 38. Uh, 68, 69, and 70. Yeah, and what? 30, 32, 42. Yeah, 40, yeah, 48 40, years. Wow. 40 years. Right now it's changed a lot. It's it becomes like a big, big city now. Yeah. Yeah. Okay. okay. All right. Thank um, you for coming down. Thank you. Okay. ใครใครแนะนำมาหรือใครแนะนำมาที่นี่อ๋อ เพื่อนค่ะท่านแนะนำให้วันธรรมดาก็จะรู้จักสนทนากันถามตอบปัญหากันถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะแสดงธรรมให้ฟังมีอะไรอยากจะถามคือ ถ้าเรานั่งไปแล้วก็มันก็อยู่ในความเงียบอยู่ในความสงบครับ ผมเราต้องเดินจิตยังไงหรือว่าอยู่ในตรงนั้นไปเรื่อยๆครับผม ถ้าเรานั่งเพื่อความสงบเราก็ต้องให้มันสงบไปนานๆครับผมคือการปฏิบัติมันมีสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกเราต้องการทำใจให้สงบก่อนให้มีความสุข จะได้ไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆ ไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรส พอเรามีความสุขแล้ว พอเราออกจากความสงบมา เราก็สอนใจ ให้พิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่ใจเรามีความอยากได้นี่มันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่าไปสนใจ อย่าไปอยากให้ให้อยู่กับความสงบดีกว่า อย่าไปอยากได้ลาบยศสรรเสริญเพราะว่ามันไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไป เวลามันหมดก็จะทุกข์ใจ เราปฏิบัตินี้เพื่อตัดความทุกข์ใจนี่เรียกว่าปัญญา เป็นทำเป็นคนละขั้นกันเป็นคนละตอนแต่สลับกันทำต่างวาระกันเวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องการคิดเลย เราต้องการให้ใจนิ่งเฉยๆเหมือนเราพักผ่อนนอน พอเราตื่นขึ้นมาเราก็ไปทำงาน จิตก็เหมือนกัน จิตก็ต้องการพักในสมาธิออกออกจากสมาธิเพื่อไปทำงาน วิปัสสนาปัญญา พยายามสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา สมถะกับวิปัสสนาต่าง ต่างกันตรงไหนหรือวิจุดก็สมาธิก็คือสมถะครับผม สมถะก็คือนั่งไว้นิ่งเรียกว่าสมถะให้พักจิต จิตมันชอบคิดชอบทำงานเราต้องการหยุดมันก็นั่งทำสมาธิก็คุมความคิดพอจิตนิ่งไม่คิดก็เราก็สบายเราก็จะมีความสุข แล้วก็จะเป็น วิปัสสนาตอนไหนครับ ก็ตอนที่ออกมาจากสมาธิออกจากสมาธิแล้วก็สอนใจสอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา จะได้ไม่อยากได้เข้าใจตอนนี้ยังอยากได้อยู่นะยังอยากได้ยศอยู่ใช่ไหมมันไม่เที่ยงหรือเปล่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามดู มันเป็นของเราหรือเปล่าเรื่องมันเป็นของชั่วคราวของเราชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปไม่ใช่แล้วเวลามันหมดไปมันสุขแล้วมันทุกข์นี่คือวิปัสสนา สอนให้เราเห็นความทุกข์ใน สิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราหลงคิดว่าเป็นความสุขกันพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราจะได้ไม่อยากได้ เราก็จะอยู่อย่างสบาย พอละได้ได้ชั้นนี้ขั้นนี้ก็พอแล้วสีสีเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่มันจะขึ้นเรือไม่ขึ้นก็เรื่องของมัน เราไม่ได้มาหวังอะไรจากมันเราทำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นถ้าถ้าทุก ผมไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะครับ ถ้าทุกคือถ้าเราคิดว่ามันมันพอเพียง มันจะมีผลทำให้เราไม่กระตุ้นในเรื่องของการทำงาน หรือไม่ได้มีการพัฒนางานให้ไปสู่สิ่งที่ดีหรือเปล่าครับก็มันไม่มีอะไรดีในโลกนี้คนไปทำอะไรมันก็มีแต่ยิ่งยิ่งพัฒนายิ่งวุ่นใหญ่เราวทำลายธรรมชาติกันใหญ่คุณยาวอะไรมาพัฒนา ถ้าคุณไม่เอาเอาเอาทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนา อย่างน้ำมันเนี่ยคุณเอามาพัฒนา จนกลายเป็นโลกร้อนไปแล้วถ้าคุณอยู่แบบสมัยก่อน อยู่สมัยสมัยที่ยังไม่มีน้ำมันในป่านนี้ปัญหาต่างๆ ที่เรามีอยู่นั้นก็จะไม่มี คุณมองไม่เห็นโทษ คุณมองเห็นแต่ประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนา แต่คุณมองไม่เห็นโทษที่ตามมา ซึ่งมันมีความร้ายแรงกว่าประโยชน์ที่คุณได้รับ ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยากับยุคของเราเนี่ย ต่างกันมากนะมลภาวะในสมัยกรุงศรีอยุธยามีไม่มีทรัพยากรต่างๆก็ยังมีอยู่ครอบบริบูรณ์เพราะเราใช้ทรัพยากรที่ที่เราฟื้นฟูได้นะสมัยก่อน เราไม่ได้ใช้ถุงพลาสติกเราใช้ใบตองเคยเห็นใบตองไหมใบตองมันใช้เสร็จมันก็ทิ้งไปมันก็ผุเปื่อยอันนี้ทิ้งไปมันก็กลายเป็นมลภาวะไป สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมัยที่พัฒนาสูงสุด การพัฒนาที่แท้จริงพัฒนาที่จิตใจ จิตใจมีความอิ่มมีความพอ ไม่มีโทษกับใคร อยู่อย่างสันติสุขถ้าทุกคนปฏิบัติทำมาได้โลกนี้ไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่มีคุกไม่มีตาราง ใช่ไหม แต่ทำไมสมัยนี้เราพัฒนากันยิ่งพัฒนาเท่าไหร่คุกตารางยิ่งมากขึ้นแสดงว่าพัฒนาทางวัตถุใช่ไหมครับใช่ไม่พัฒนาทางจิตใจเนี่ยการพัฒนาที่แท้จริงต้องพัฒนาที่จิตใจจิตใจ ถ้ามีความพัฒนาจะมีความเมตตากรุณา จะอยู่กันอย่างสันติสุขเพราะไม่โลภมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมียิ่งมีความเมตตามากขึ้น ว่าทุกคนจะอยากจะได้ เห็นแก่ตัวมากขึ้น เพราะไม่มีความสุขนะเลยไปหาความสุขจากภายนอก แต่หามาได้เท่าไหร่ยิ่งทุกข์ใหญ่แทนที่จะเป็นสุขกับยิ่งทุกข์แต่ถ้าเรามาพัฒนาจิตใจ ทุกคนนั่งสมาธิกันจิตใจสงบ ทุกคนก็ไม่มีความโลภไม่แก่งแย่งชิงดีกันแต่ทุกคนก็ทำงานหน้าที่ ก็ดูพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวอย่าง พระหลานแต่ละรูปท่านก็ไม่แก่งแย่งชิงดีอำนาจกันแต่ท่านช่วยกันเผยแผ่ธรรมะ กันไปตามกำลังของแต่ละคน ท่านก็ยังทำงานเต็มที่อยู่ท่านไม่ได้ไม่ทำงาน คือคุณเห็นว่าพอนั่งสมาธิจิตสงบแล้วจะเกิดความขี้เกียจไม่ใช่หรอก ความขยันยิ่งจะมีมากขึ้น แต่ขยันไปในทางที่ดี ไม่ใช่ไปขยันในทางที่ไม่ดีทำประโยชน์ให้กับโลก ดูหลวงตานั่นหรือท่านอายุเกือบร้อยท่านยังทำประโยชน์ให้กับโลก มีใครหาเงินหาทองให้คังหลวงได้เท่ากับหลวงตาะอย่างนั้นน่ะพัฒนาแบบนั้นพัฒนาแบบกอบโกยเอาเข้าตัวเอง ได้ร้อยล้านพันล้านก็ไม่พอได้เป็นนายกได้เป็นอะไรก็ไม่พอ อย่างนั้นเราพัฒนาแบบนั้นเนี่ย บ้านเมืองวุ่นวายก็เพราะการพัฒนาแบบนี้นี่ทุกคนแจกแย่งชิงดีกันใช่ไหมแย่งพัฒนากันแต่ไม่ได้พัฒนาเพื่อประเทศ พัฒนาเพื่อตัวเองเนี่ย ถ้าถ้าลองพัฒนาเพื่อตัวเอง มันก็ต้องแข่งแย่งชิงดีกัน ถ้าพัฒนาเพื่อส่วนรวมมันจะไม่มีการแข่งแย่งชิงดีแล้วทำบุญช่วยชาติเนี่ยมีใครแข่งแย่งชิงดีหรือเปล่าแย่งแย่งกันถวายทองคำ แย่งกันถวายเนี่ยเพื่อส่วนรวมถ้ามีธรรมะมันจะทำเพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวม คือตอนต้นให้ทำส่วนตนก่อนพระเจ้าบอกทรงจงตั้งจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อม ประโยชน์ตนก็คือเนี่ยทำใจเราให้ หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาก่อน เมื่อเราไม่มีกิเลสตัณหา แล้ว การกระทำของเรานี่จะบริสุทธิ์ จะไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ใส่ตนเลย จะทำแต่เพื่อสอนให้คนอื่นได้ได้รับประโยชน์จากการกระทำของเรา เพราะเราไม่ต้องการอะไรแล้ว ถ้าไม่มีกิเลสไม่มีตัณหา มันไม่มันไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญไม่ต้องการ คนบางคนยังจะแปลว่าหลวงตาอยากเป็นสังฆราชน า็มันคิดไปตามภาษาของคนที่มีกิเลสตัณหาคิดใช่ไหมแต่คนที่ไม่มีกิเลสตัณหา เขาไม่ได้อยากจะได้หรอกของพวกนี้มันเป็นของของสมมุติทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมจึงแต่ตั้งขึ้นมาว่าให้ชื่อว่าเป็นสังฆราช ก็ตื่นเต้นกันไปแล้วสังฆราชก็กินเท่าเดิม นอน ใช้อะไรก็เท่าเดิมอยู่มันจะมีอะไร เคยอ่านประวัติของพระอาจารย์ครับผมก็เลยอ่านแล้วก็เกิดความสงสัยจุดเปลี่ยนที่ทำให้พระอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นนักเรียนนอกนะครับผมจากถ้าพูดถึงทางโลกก็คือมีโอกาสมากมากดีกว่าคนหลายคนนะแล้วทำไมพระอาจารย์มีจุดเปลี่ยน มีแนวคิดหรือมีจุดอะไรที่ทำให้เปลี่ยนจากตรงนั้นมาสู่เพศคารวะนะครับผมเห็นความทุกข์เลยครับเองผม มันก็คงจะมีส่วนประกอบหลายอย่าง ถ้าจะเริ่มต้นจริงๆ ก็เห็นความตายตั้งแต่ตอนอายุสิบสองเห็นเพื่อนนักเรียนตาย ก็ไปงานศพเขา ก็ไปเห็นศพเขาแล้วก็เป็นคริสเขาจะเปิดฟ้าลงให้เข้าไปคารวะศพ พอเห็นแล้วมันก็ใจมันก็เลยพิจารณาไปว่าโอ้ในที่สุดคนเราทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมด ไม่ว่าใครก็ตาม มันก็เลยเห็นว่าจะอยู่ไปทำไมทำแไบทำอะไรกันไปเพื่ออะไรทำไปในที่สุดมันก็ต้องไปนอนนอนตายในโรงหามาได้เท่าไหร่ก็ ก็หมดไป มันก็เลย มันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่มัน มันฝังใจอยู่ แล้วมันก็ แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เรา เกิดความท้อแท้หรือ อะไรเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆ มีหน้าที่อะไรเราก็ทำไป มีหน้าที่เรียนหนังสือก็เรียนต่อไปพอเรียนจบมาเรียนจบก็มาหางานทำหางานทำทำไป มันก็ มันก็มันก็อยู่ได้ เพียงแต่ว่ามันรู้ว่ามันก็หาไปกินไปหาไปกินไป ใช้ไป แล้วมันก็ผ่านไปผ่านไป แต่ ภายในสภาพจิตใจก็เหมือนเดิม จิตใจก็ยังไม่มั่นคง จิตใจก็ยังวิตกกังวล เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆ พอได้หนังสือธรรมะมา เป็นครั้งแรกพระอาจารย์ก็ทรงแสดงว่าทุกอย่างเป็นตายรักโลกนี้มันจะไปหาความสุขจากอะไรในโลกนี้ไม่ได้ มันมีความทุกข์ทั้งนั้นต้องหาความสุขจากข้างใน ก็เลยสนใจศึกษาวิธีปฏิบัติมาสอนสติปัฏฐานให้ทำใจให้สงบแล้วก็ให้ทำใจให้ฉลาดเพื่อจะได้ไม่หลงกับความสุขภายนอก ถ้าเราไม่ฉลาด เราจะหลงกับลาบยศสรรเสริญเราจะหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าเรามีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่ามัน มันเป็นทุกข์เลยเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นของชั่วคราวซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วเวลาไปเที่ยว ก็สนุกสนานพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดจบแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปเที่ยวใหม่แล้วก็ทำนี้ไป แล้ว เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเวลาไม่มีเงินเที่ยวจะทำไงใช่ไหมเวลาตกงานหรือว่า มันก็มัน ถ้าหาความสุขแบบนี้มันก็ต้องเสี่ยงกับการขาดขาดเงินทอง เพราะมันต้องใช้เงินทองหาความสุขกันถ้าพอเงินทองมันขาดมือจะทำยังไงเพราะฉะนั้นพอมาลองศึกษาธรรมะแล้วพระเจ้าบอกลองมาหาความสุขจากภายในดีกว่าสุขที่เกิดจากความสงบพอฝึกนั่งสมาธิก็เห็นผลอ๋อดี นั่งสมาธิแล้วใจเย็นสบาย สุขยิ่งกว่าไปกินเหล้าไปเที่ยว กินเหล้าไปเที่ยวเสียเงินแล้วปวดหัวตื่นขึ้นมาก็ปวดหัว ปวดศีรษะก็เลยเลิกเมื่อก่อนก็สูบบุหรี่เมื่อก่อนก็ดื่มดื่มสุราแต่เพียงแต่ว่าไม่ไม่ไม่มาก ก็เดินพอหอมปากหอมคออะไรเงี้ยตอนเย็นๆเคลิ้มๆหน่อก็ดื่มบ้าง อนหลังก็พอเรามาฝึกนั่งสมาธิก็เลยเลิกเลิกเที่ยวเลิกอะไร ก็เลยเห็นว่าเราความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินก็เลยลาออกจากงาน มันไม่ต้องใช้เงินหาเงินไปทำอะไร ถ้าไปทำงานก็ไม่มีเวลามาหา ความสุขแบบนี้ก็ไม่ทำงานดีกว่าแล้วมานั่งสมาธิทั้งวันก็ดีกว่าอันนี้ก็เลยพัฒนาไปเรื่อยๆ แต่ในที่สุดก็บวชดดีกว่า เพราะเราไม่ต้องใช้เงิน เราไม่ได้อยู่แบบคนทางโลกก็อยู่กันนะเราจะอยู่ไปทำไมมันก็ไปบวช ถ้าเราไม่บวชนี่เรายังปฏิบัติได้ไหมหรือว่าจำเป็นต้องบวช มันไม่ได้อยู่ที่ มันอยู่ที่ว่ามีเวลาปฏิบัติหรือเปล่าคุณทำงานแล้วคุณจะมีเวลาปฏิบัติได้ไหมถ้าคุณไม่บวชคุณจะทำอะไระถ้าคุณไม่บวชแล้วคุณมีเวลาอย่างตอนต้นเราก็ไม่ได้บวช เราก็มีเวลาเพราะเราลาออกจากงานเราก็ว่างทั้งวัน แล้วก็ปฏิบัติทั้งวันเัินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันสลับกับอ่านหนังสือธรรมะทำอยู่ปีหนึ่งทีนี้มันเงินหมดเลยทำไงเงินเงินที่จะใช้สำหรับค่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันหมดถ้าอยากจะถ้าไม่อยากบวชก็ต้องไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติ ถ้าอยากจะปฏิบัติก็ไปบวชในที่สุดมันก็ต้องบวชเพราะการบวชนี่มันเป็นมันเอื้อต่อการปฏิบัติ พอมาบวชแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องทำอาหากินอะไรเนี่ยเสื้อผ้ามาตลอดเวลาอาหารนี่มีมีบาทใบเดียวนี่ก็อยู่ได้นะปัจจัยสี่ครอบบริบูรณ์ ปฏิบัติได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ แม้กระทั่งเวลาไปหาอาหารก็ปฏิบัติได้จเจริญสติได้ตลอดเวลาไม่ต้องพูด ไม่ต้องคุยกับใครนะไม่ต้องคิดอะไร จิตมันมีความสงบแล้วมันมีความสุขมาก มันไม่อยากได้อะไร ก็ดูพระพุทธเจ้า ท่านก็เคยอยู่ในวังแต่ทำไมท่านไม่เคยกลับไปอยู่ในวังเพราะท่านพบความสุขที่ยิ่งที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเ นัตติสันติพลังสุขขังแปลว่าสุขสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีเนี่ยลองปฏิบัติไปเถอะถ้าได้ความสงบแล้วมันจะไม่อยากได้อะไร ทิ้งได้หมดก็ดูครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ทิ้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อนไม่ไม่ใช่ท่านเกิดมาเป็นพระกันที่ไหนท่านก็เกิดมาเป็นคารวสก่อนนั่นผ่านสุขผ่านทุกข์เหมือนกับเราที่ ผ่านกันเพียงแต่ท่านคิดเป็นไงท่านศึกษา ท่านหาทางท่านเปรียบเทียบ แล้วพอได้มาพบกับพระพุทธศาสนา มันเจอของของจริงของดีเท่านั้นก็เลยทิ้งของเก่านะของไม่ดีได้อาายคะอเียถถ้าเป็นผู้หญิงแล้วยังต้องยืนลูกอย่างเงี้ยทำยังไงได้บ้างคะยกลูกให้คนอื่นไปเลี้ยงพระพุทธเจ้าก็ยกให้คนอื่นเลี้ยงเลย ยกให้แม่หรือยกให้พี่ให้น้องไปก็ได้ ถ้าอยากจะไปจริงๆมันไปได้มันยังไม่อยากไป มันก็เลยอ้างลูกอ้างอะไรไปใช่ไหมในในบทสวดที่เวลาเราทำวันนะครับเขาบอกว่ามีมีกรรมมีเป็นกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมมีเป็นกรรมเนิอใช่ไหมแสดงว่ากรรมของเรา มันกำหนดมาตั้งแต่เราก่อนเกิดแล้วใช่ไหมครับผมก็มีส่วนเพียงแต่ว่าเราแก้ได้ไง ทุกความเป็นมาของเราจนถึงปัจจุบันนี้มันมาจากกรรมการกระทำของเราในอดีตแต่พรุ่งนี้มันเกิดจากการกระทำของเราในวันนี้ เราเปลี่ยนได้วันนี้ ดีก็คือข้างหน้าเราก็ต้องดีคือสมมติว่าเราเคยไปทางซ้ายเราเปลี่ยนมาทางขวามันก็จะไปทางขวาต่อไปแต่ถ้าเรายังไปทางซ้ายอยู่มันก็จะไปทางซ้ายอยู่เรื่อยๆตอนนี้พวกเรายังไปทางซ้ายอยู่ ยังไปทางเวียนเวียนไหวตายเกิดอยู่ นี่เรามาเจอจราจรเขาบอกให้อย่าไปทางนี้ให้ไปทางนี้จราจรพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปทางนู้นไปทางนั้นมันจะเวียนให้มาทางนี้ ให้ออกบวชซะทำตามที่ที่เราทำเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพบทางออกถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็จะทำตามกรรมเดิมของเรา ก็คือจะวนเวียนไหวตายเกิดนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้จักทางอื่นเจ้าใ เรารู้จักทางนี้ทางเดียวเกิดมาทุกคนก็หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญเหมือนกันทุกคนนะมีใครต้องสอนไหมเนี่ย ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญที่ต้องสอนมันฝังอยู่ในใจทุกคน นั่นแหละกรรมตัวนี้แหละคือตัวตัวใต้ตัวแสวงหาลาบยศสรรเสริญเนี่ยเขาเรียกตัวกรรมก็คือตัณหาทั้งสามนี่การมาตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหาสามตัวนี้แหละ เป็นเจ้ากรรมของเรา เป็นเจ้านายเรารู้ไหม เป็นตัวที่สั่งให้เราไปเนี่ยไปทำงานไปหาลาบหายศกันอย่างเงี้ยหาภรรยาหาอะไรขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกันแต่ท่านฉลาด พอ ท่านไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนั่นไม่ใช่เนี่ยกำลังจะไปสู่ปากเขวเนี่ยเราอย่างเราจะไปตกเขวกันรู้แบบพวกเราเนี่ยเขวของพวกเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายท่านบอกถอยดีกว่า ต้องต้อง ต้องกลับรถละสละราชสมบัตินี่เรียกกลับรถแค่นั้นแล้วก็ไปปีกวิเวกอยู่ในป่าองค์เดียว อันนั้นแหละกำลังกลับรถเปลี่ยนทิศทางเดินแล้วไปสู่มรรคผลนิพพานในสภาวะที่เรายังมีภาระทางครอบครัวทางโลกเนี่ยเราควรจะปฏิบัติธรรมยังไงก็ตัดมันเลยตัดมันเลยไม่เห็นยากเยนเลยเวลาเราตายไปทำไมเขาอยู่กันได้ะ ยกให้เขาไปเถอยกสมบัติให้เขาไปแล้วเราก็ไปทางสุดทางของเราไปนั่นเอง ถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมจริงๆ มันก็ต้องตัดทุกอย่างถึงจะได้ถ้าไม่งั้นมันก็ปฏิบัติแบบพอหอมปากหอมคอมันไม่ได้ผลมาก มันไม่ได้ก็ไม่ผลเป็นกอบเป็นกอบเมื่อวานนี้ก็เทศว่าทำทานนี่ก็ทำให้มันหมดมีเท่าไหร่ก็ทำไปให้หมด ยกสมบัติให้เขาไปเลย เจราจากับภรรยาดูสิพี่จะยกสมบัติให้เธอเอาไหมพี่ขอความเป็นสถาภาพเท่านั้นเองเธอช่วยเลี้ยงลูกให้พี่หน่อยพี่จะไปแล้วมันไปไม่ได้ เพราะมันยังติดลาบยศกันอยู่ ยังติดความสุขทางตาหูจมูกกันนิ้วกายกันอยู่ถ้าอดข้าวเย็นก็อดไม่ได้ถึงไม่ไปกันไม่ใช่อะไรหรอกถ้ามันอดด้านไปกันนานแล้วเข้าใจไหมยังติดสุขอยู่ อย่างเพศของคารวะก็คือเพศของความสุขนี่ติดความสุขทางร่างกายนี่ยังไปอยู่แบบพระไม่ได้พระนี่ตัดความสุขทางร่างกายสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่มีคุณลองตัดอันนี้ดูถ้าตัดได้คุณไปแน่ๆวางแผนไว้ครับ ว่าจะขอเอรี่ก่อนแล้วก็ว่าจะเวลาช่วงสุดท้ายหมายถึงว่า จัดการภาระทครอบครัวให้สมบูรณ์ก่อนนะครับผมยัง มันไม่มีวันสมบูรณ์หรอกถ้ามันไม่ตายจากกันมันไม่สมบูรณ์ มันก็มีภาระกันไปเรื่อยๆ มันต้องมีขอบมีเขตต้องคิดว่าถ้าเกิดเราตายไปวันนี้เขาอยู่ได้ไหมใช่ไหมเขาก็อยู่ได้ ก็ดูเพื่อนเพื่อนเราที่เขาตายทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ ลูกเมียเขาก็อยู่กันต่อได้เงินบำรงบำนาญเงินนั้นสวัสดิการเขาก็มีกัน ถ้าไม่มีเขาก็ต้องกระตะเกียกตะกายหาของเขาเอง อัตตาเหตโนนาโถทุกคน ถ้าอยากถ้าจำเป็นจริงๆทุกคนพึ่งตนเองได้ ถ้าพึ่งไม่ได้ก็ตายเท่านั้นแหละไม่ช้าก็เลยก็ตายโลกนี้มันจะอยู่หรือตายมันเท่ากันอ่ะมันไม่มีผลแตกต่างกันมันไม่มีมันไม่มีผลมันไม่มีผลเปลี่ยนกระทบเปลี่ยนแปลงกับทางใจเราเลยอยู่ไปแล้วก็ตายตายช้าตายเร็วใจเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่ ยังโลภโกรธหลงเหมือนเดิมอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิม เรื่องเรื่องการอยู่ทางโลกนี้ไม่มีไม่มีสาระประเด็นสำคัญอะไรเลยกับจิตใจ นอกจากวิการเปลี่ยนวิถีชีวิตของการอยู่ของเราเนี่ยที่จะมีผลกระทบต่อต่อจิตใจของพวกเรา ถ้าเราอยู่แบบเดิมนี้ก็จะตายเร็วตายช้ามันก็ใจก็เหมือนเดิม ยังโลภโกรธหลงเหมือนเดิม ถ้าเราอยากจะให้มันมีผลกระทบที่ดีกับจิตใจเราต้องไปบวชสิไปขัดเกลาจิตใจนะการบวชนี่คือการขัดเกลาการชำระจิตใจ เหมือนกับคุณเอาเสื้อผ้าไปซักเนี่ย ถ้าเสื้อผ้าคุณไม่ซักคุณใส่ไป มันก็เหม็นอย่างนั้นอ่ะจะใส่จะใส่กี่วันหรือไม่ใส่กี่วันมันก็เหม็นเหมือนเดิม จิตใจของเราจะอยู่ในโลกนี้กี่ปีกี่ชาติมันก็เหม็นเหมือนเดิม เพราะมันไม่ได้รับการชำระนั่นเองมันก็โลภโกรธหลงเหมือนเดิมเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณไปทางพระพุทธเจ้านี่คุณไปชำระจิตใจพอสะอาดบริสุทธิ์ก็เป็นนิพพาน นิพพานก็คือไปรับเสื้อผ้าจากร้านซักรีดที่เราส่งให้เขาซักมาสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละ นั้นอย่าไปกังวลกับทางเรื่องชีวิตทางโลกเหมือนเหมือนลงละครกันนะมันก็อย่างนี้ มันก็หากินหาตายกันไปวันๆนึ่งมันก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วในที่สุดก็ตายกันหมดไม่ใช่เหรอ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพ่อกับแม่พี่กับน้องสามีภรรยาลูกหลานเลยมันก็ตายกันหมด ขณะที่อยู่มันก็ดิ้นด้วยความโลภความโกรธความหลงกันไป ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ นั้นไม่ต้องไปกังวลทางโลก ตัดได้ทันทีเลยถ้ามีปัญญาตัดได้ทันทีเลย ปล่อยเขาอยู่ได้ เราตายไปเขาก็ร้องไห้เพียงสองสามเดือนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลืมเราเขาก็ไปหาแฟนใหม่หาอะไรเขาใหม่ของเขาใช่ไหมชีวิตเขาต้องดำเนินต่อไป ความโลภของเขายังมีอยู่ เขาก็ต้องไปแสวงหาความสุขของเขาต่อไป เมื่อเขาไม่สามารถหาความสุขจากเราได้เขาก็ไปหาคนอื่น ก็มีพระรูปหนึ่งก็ไปบวชกับหลวงตาก่อนมาบวชท่านก็เป็นประหลัด่านเคยจะเป็นประหลัดกทม สมัยคุณนนเดชสิที่ประสาน ท่านก็ไป ท่านก็มีภรรยา ท่านก็บอกภรรยาว่า ท่านจะไปบวชนะพอท่านไปบวชไม่นานภรรยาท่านก็ได้แฟน ท่านก็ยังอยู่จนถึงบวชจนถึงวันนี้ไปอยู่กับหลวงตาเหมือนกันพ่อแม่ท่านเป็นคนถวายที่สร้างวัดที่ปทุม วัดหลวงปู่เจี๊ยนะครอบครัวของท่าน แม่ท่านก็ไปบวชชีตามท่าน พอลูกบวชหลวเป็นพระแม่ก็ตามไปบวชเป็นชีแต่พวกเรามองไม่เห็นเกียรติยศในการบวชกัน ท่านเห็นเกียรติยศในการเป็นตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆความเป็นเกียรติยศที่สูงสุดก็คือการบวชนี่แหละจะมีอะไรสูงกว่าการการบวชใช่ไหมเป็นนายกยังต้องกราบกราบพระเลยใช่ไหมใช่รพระไปกราบนายกก็ป่ะทำไมไม่เป็นอย่างอยากจะได้ยศสูงสูงมาบวชเป็นพระเป็นอย่างนี้เนี่ย อาตมาไม่มีซีโยมมีซีโยมยังต้องมาคารวะอาตมาเลยถ้าอยากจะได้ยศเนี่ยยศแท้จริงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ผ้าเหลืองเนี่ยยังตัดไม่ได้ผมอยู่ที่ใจตัวเองครับผมอาจารย์ครับเวลาปฏิบัติเราเราจะรู้ว่าเราเป็นยังไงบ้างแล้วมาถูกทางเนี่ยจะ มีอะไรเป็นตัวบอกเราก็ตัวตันหาเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงถ้ายังมากเหมือนเดิมก็ยังแสดงว่าไม่ก้าวหน้า เหมือนเดิมก็ยังไม่ก้าวหน้าหรือมากกว่าเดิมก็ไม่ก้าวหน้าอยู่ที่ตัวตันหาความอยาก เพราะทำทั้งบทนี้มีไว้เพื่อทำลายตันหาความอยากยากมากเลยนะตัดตัด ก็ไม่เคยตัดมันมันก็ยากเลยลองตัดมันดูสักพักแล้วมันก็ง่ายเหมือนพิมพ์ดี ถ้าเราไม่เคยพิมพ์ใหม่ ๆ มันก็ยากใช่ไหมกาคอยจิ้มทีละนิ้วจิ้มทีละนิ้วแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆพิมพ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ง่าย ของทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝนอบรมเนี่ยการมาบวชนี่ก็มาฝึกฝนอบรม ตัดความอยากกันเห็นไหมบวชนี่ก็ตัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้ว บังคับละถูกบังคับให้ตัดถึงแม้ยังไม่ได้ตัด ลึกๆ ข้างใน ยังอยากอยู่ แต่อย่างน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะทำตามความอยากได้เป็นพระจะไปเที่ยวงานงานทางโลก ไม่ได้นะไปที่อยากโคจรไม่ได้ ไปแหล่งท่องเที่ยวไปสถานบันเทิงไม่ได้เนี่ยตัดปัญหากัน เพราะตัญหานี่แหละเป็นตัวปัญหา เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ทำให้โลกนี้วุ่นวายกันทั้งโลกเพราะตัณหาความอยากนี่นะถ้าทุกคนไม่มีความอยากทุกคนยินดีตามมีตามเกิดไม่มีปัญหา มีมากก็ได้ มีน้อยก็ได้ได้ตำแหน่งสูงก็ได้ได้ได้ตามตำแหน่งต่ำก็ได้ สบาย แล้วมันก็จะจัดสรรไปตามความความเหมาะสมจริง ๆ ถ้าไม่มีความอยากแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปตาม ตามเหตุตามผล คนนี้เก่งด้านนี้ก็ให้เขาไปทำด้านนี้ คนนี้เก่งด้านนี้ก็ให้เขาไปทำด้านนี้ คนอื่นไม่ได้ไป ก็ไม่เดือดไม่เดือดร้อนไม่เสียใจ เพราะไม่ได้มีความอยากอยากจะไปให้อยู่เฉยๆก็ได้ ให้เป็นกองเชียร์ก็ได้แต่ไม่มีความอยากกันทุกคนอยากจะเป็นหัวกันไม่มีใครอยากจะเป็นหางกันถ้าจะเริ่มตัดนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาทานเลย เรื่องต้นก็ทานก่อนโดยการทำทานนี้ก็เพื่อที่เราตัดความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเช่นถ้าคุณใช้เงินซื้อเหล้าซื้อบุหรี่นี้ก็ตัดเอาเงินซื้อเหล้าซื้อบุหรี่มาทำบุญแทน เอามาซื้อข้าวให้เด็กพิการเอามาสงเคราะห์คนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระกับวัดเสมอไป ขอให้เราสละ เงินก้อนนี้ที่จะเอามาทำตามความอยากนี้ไป ทุกครั้งที่เราจะฟักเงินมาเพื่อซื้อของหรือทำอะไรตามความอยาก อย่าไปทำมันเอาเงินนี้ไปให้คนอื่นเสีย มันจะได้หมดปัญหาไปเพราะถ้ายังมีเงินอยู่ มันก็ยังอยากจะซื้อยังอยากจะทำอยู่ท่านบอกให้ทำไม่ให้มีเงินเลย ถ้าไม่มีเงินแล้วจะมีความอยากก็ไม่สามารถที่จะทำตามความอยากได้ ไม่มีเงินมันไปเที่ยวไม่ได้มันก็ไปบวชเนี่ยใช่ไหม มันมีงานมันเลยยังเที่ยวได้อยู่มันก็เลยยังไม่ยอมบวชกันอ่าใช่ไหมงั้นเนี่ยคือทางกัความเป้าหมายอยู่ตรงนี้มีไว้เพื่อสกัดความอยาก เพราะเงินเป็นสะพานเชื่อมความอยากเป็นเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือของความอยาก อยากจะเที่ยวถ้ามีเงินก็ไปเที่ยวได้ แต่ถ้าไม่มีเงินก็ต้องอยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆก็นั่งสมาธิไปก็แล้วกันมันก็ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยปกติวิเวลาเราได้สมาธิเนี่ย เราปกติก็ต้องบริกรรมก่อนใช่ไหมครับปกติราอมันมีมันมีหลายวิธีคือการบริกรรมการสวดมนต์ด้วยการดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ดูลมหายใจเข้าออกนี่ เป็นวิธีสร้างสติขึ้นมา ขึ้นอยู่กับว่าสติของแต่ละคนอยู่ในระดับไหน ถ้าระดับต่ำมากบางทีให้จ้องให้เข้าดูเฉยมันไม่ดู มันยังคิดมันจะไปหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ ก็ต้องหาเรื่องให้มันทำเช่นให้มันสวดมนต์ไปก่อน ถ้าสวดมนต์มันก็จะไปคิดถึงงานถึงเงินถึงทองถึงเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ได้ ก็แต่ถ้าให้ดูลม พอดูเฉยๆมันกำลังไม่พอมันก็ไปได้ มันไม่อยู่กับลมมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เนี่ยถ้ามันยังคิดอยู่มันยังไม่สามารถใช้การเพ่งดูลมดูร่างกายได้ ก็ต้องใช้การสวดด้วยการท่องไปก่อน สวดมนต์ไปก่อนหรือท่องพุทโธ พุทโธไปก่อน พอคุณท่องคุณจะไปคิดคนเรื่องนั้น เรื่องนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะมันเหมือนกับคนขับรถมีรถคันเดียวอะถ้าคนนี้จะไปทางนี้ อีกคนจะไปทางนั้นไม่ได้แล้ว ใจเรานี่ท่านบอกมีเหมือนมีคนขับรถสองคน คนหนึ่งอยากจะไปทางนู้น อีกคนอยากจะมาทางนี้ ถ้าคนไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปทางนั้น ถ้าพุทโธมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปสู่ความสงบถ้าความคิดมีมากกว่ามันก็จะดึงไปสู่ความฟุ้งซ่านเบื้องต้นเราจะต้องใช้การท่องก่อน ถ้าสติเราไม่มีกำลังพอที่จะดูเฉยๆได้ ถ้าเรามีกำลังพอเราไม่ต้องท่องก็ได้ เช่นเราดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราตลอดเวลา แสดงว่าวิธีการเนี่ย ไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดเป็นคำตอบแต่ว่า ใช่มันมีหลักมันมีหลายขั้นตอนเนี่ยแต่เราเราสามารถทำจิตสงบได้ก็นั่นคือเป้าหมายให้ให้ให้เข้าถึงความสงบถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่นี้ให้ได้เพราะได้พบกับความสุขอันนี้เหมือนเจอขุมทรัพย์นะ ขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวเราพอเราเจอขุมทรัพย์อันนี้เราจะได้ไม่ต้องไปหาทรัพย์ภายนอก เมื่อเราไม่ไปหาทรัพย์ภายนอกเราก็จะมีเวลาเข้าหาขุมทรัพย์อันนี้ได้มากขึ้นเขอให้ได้พบกับขุมทรัพย์อันนี้เพียงครั้งเดียวแล้ว มันจะเลิกหาทรัพย์ทางทางภายนอกทันที มันจะลาออกจากงานได้่างง่ายดายเอาจริงๆมันมันเหมือนฟ้ากับดินอะ ผลผลจากการทำงานระหว่างเข้าข้างในกับออกข้างนอกนี่เหมือนฟ้ากับดิน เข้าข้างในนี่เหมือนกับได้รางวัลที่หนึ่ง ข้างนอกเหมือนได้เลขท้ายสองตัวมันจะเอาเอาไหนดีนะหลังวันที่หนึ่งครับเอาที่หนึ่งก็ลาออกจากงานมาขุดทองอันนี้เลยขุดรางวัลที่หนึ่งดีกว่าดีกว่าไปรับรางวัลเลขท้ายสองตัว ทำงานถ้าเป็นแทบตายได้แค่เลขท้ายสองตัวนะ นี่ไม่ต้องทำเลยนั่งอยู่เฉยๆ ได้รางวัลที่หนึ่งไม่ดีกว่าควางจริงถ้าปฏิบัติทำไปนี่โอ้มัน มันสบายกว่าเยอะแยะ ที่มันยากก็เพราะสู้กับกิเลสไม่ใช่มันมันไม่ใช่ยากกับอะไรหรอก ที่พระต้องไปอยู่ป่าเดินทุดงขึ้นเขาลงห้วยนี้เพื่อจะสู้กับกิเลสใช่ไหมเพราะถ้าอยู่สบายสบายกิเลสมันดึงไปหมด มันก็เลยต้องให้มันอยู่ยากลำบาก กิเลสมันจะได้ ไม่มีกำลังที่จะลากเราไปกันแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆได้สู้กับกิเลสได้เราไม่ต้องไปขึ้นเขาลงห้วยก็ได้นั่งอยู่เฉยๆได้หกชั่วโมงได้ไหมล่ะไม่ต้องทำอะไรนี่นั่งอย่างนี้ให้นั่งสบายๆาหาเก้าอี้นั่งให้สบาย แล้วก็มีน้ำสักขวดวางไว้เผื่อหิวน้ำแต่ไม่ต้องไปทำอะไร ให้นั่งเฉยๆสู้กับกิเลสดู สู้กับความอยากดู ถ้าชนะมันเอาไว้มันเบาอกเบาใจ แต่ก่อนจะชนะมันเนี่ยเหมือนกับปีนเขาเลยต่อสู้กัน มันก็ยจะดึงเราดึงเราให้ไปนู่น ทำนู่นทำนี่เราเคยอยู่เฉยๆหกชั่วโมงนอกจากหลับ ไม่มีโอกาสครับไม่ไม่มีโอกาสมันไม่สร้างโอกาสขึ้นมาคนอื่นเขามีเวลาเหมือนกับเราทุกคนยี่สี่ชั่วโมงวันละยี่สี่ชั่วโมง ทำไมเขาคนอื่นเขานั่งได้เราทำไมนั่งไม่ได้ มีปัจจัยภายนอกครับมาทุนเราไม่ใช่ไม่ใช่ภายนอก ภายในเราเนี่ยภายในไตัวอย่างเนี่ยมันดันออกไปดันออกไปหาปัจจัยภายนอก ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ไปไหนหรอกมันอยู่ข้างในแจ้งนะครับผมเอาประเด็นนี้ให้ได้ก่อนครับผมอนนี้เอาแค่ซีนี่ก่อนพอละบอก ต่อไปนี้จะไม่หวังซีที่สูงกว่านี้แล้วได้เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจหรอกจิตใจก็ยังโลภเหมือนเดิมอยากได้เหมือนเดิมอยู่สู้มาตัดตัวโลภตัวอย่างนี้ดีกว่าแล้วจะมีความสุขมากกว่าได้ซีสูงสูงขึ้นไปลองลองย้อนสอนมาสิปีหน้าขอลดขอขอขอลดตำแหน่งได้ไหมลดซีได้ไหมเขียนหนังสือไปขอทางผู้บัญชาบัญชาว่า ต่อไปนี้ผมจะไม่ขอรับเงื่อนสีที่สูงกว่าจะขอสีที่ต่ำกว่าไม่เคยทำนั่นเองส่วนใหญ่ก็ลดเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าอีกรอบนึงถ้าทำได้ถ้าทำได้ก็ไปบวชได้ อันนี้ก็ทานอีกแบบนึงลดลดยศเนี่ยลดจากจากสูงให้ลงมาต่ำอย่างพระพุทธเจ้าลดจากพระราชโอรสมาเป็นขอทานนั่นแหละ ถ้าเราอยากจะไปทางนี้เราต้องเราต้องย้อนสอน สอนของลาบยศเนี่ยแทนที่จะเจริญแล้วขอเสื่อมขอเสื่อมลดทีละขั้นทีละขั้นกลับไปสู่ที่ศูนย์ที่เราจุดเริ่มต้น ถ้าสมัยที่เราไม่มียศทำไมเราอยู่ได้ สมัยที่เราเรียนหนังสือทำไมเราอยู่ได้สมัยเรียนหนังสือเราใช้เงินวันละกี่ตังค์ทำไมอยู่ได้ ถ้ามันมีความสุขเหมือนกับตอนนี้ มันดี ดีไม่ดีอาจจะมีความสุขมากกว่าตอนนี้สิสมัยเรียนหนังสือไม่มีความทุกข์เลยไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรเลยนี่มีเงินมากกว่าเดิม แต่กลับมีความทุกข์มากกว่าเดิมมันมาพร้อมกับภาระครับ นั่นแหละพอเราไปพอมีเงินมันก็ไปซื้อภาระมาทันีีมีเงินก็ไปซื้อรถแต่ไม่ซื้อแบบซื้อสดซื้อผ่อนนี่ก็เป็นภาระขึ้นมาซื้อบ้านซื้ออะไรต่าง ทำไมไม่เช่าอยู่ล่ะทำไมไม่เช่ารถอยู่ขึ้นรถเมย์ก็ได้ ใช่ไหมจะได้ไม่มีทาแล้วทำไมสมัยเป็นนักเรียนก็ขนรถเมย์ได้ เพราะความขี้เกียจไง กิเลสมันอยากจะหาความสบายเป็นหลักนะถ้าอยากจะเจริญในธรรมต้อง ต้องลดความเจริญทางโลกลงไป เพราะความเจริญทางโลกนี่มันเป็นเป็นเป็นตัวจุด เดึงให้จิตใจเราเสื่อมลงไป ไม่ใช่ทำให้จิตใจเราเจริญขึ้นวันนี้คงจะเข้าใจเรื่องการพัฒนาแล้วใช่ไหมว่าพัฒนาที่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาเรื่งแรงแล้วครับผมแค่นี้ก่อนนะใครอยากจะถามอะไรนะทางนี้มีไหมมากราบอาจารย์ี่เศษเพื่อนแนะนำมามาด้วยกันเนี่ย ยกนเราสองคนกับลูกอะเพื่อนจากหัวหินเขาฟังทางยูทูบยู่นะคะแล้วหนูอยู่ที่ไหนหนูอยู่พัทยานี่ค่ะเป็นตำรวจอยู่่นี่ค่ะแต่ถ้ามีโอกาสจะพาสามีโอกาสเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะมาทางนี้เออถ้าเขาไม่มาทางนี้อย่าไปอย่าไปลากเข้ามาเลย อยากให้เขาอ่อนลงมาบ้างยากเขาเนี่ย นิสัยของข้าราชการเขาไม่เขาไม่ค่อยสนใจทางนี้หรอกเขาจะสนใจทางลาบยศมากกว่าแต่ก็เอาหนังสือไปให้เขาดูก่อนก็ได้ถ้าเขาสนถ้าเขาอ่านแล้วเขาสนใจเข้ามาเองถ้าเขาไม่สนใจอยากไปลากเข้ามามันไม่มันยังไม่ถึงเวลาของเขาง่ายๆขนาดขนาดหนูหนูมาได้ยังไงเดี๋ยวขอลากลับก่อนอ อ่าได้ตามสบายก็เลยทำหน้าขวางโลกเลยขวางความเจริญทางโลกเข้าใจง่ายครับผม ในการปฏิบัติแต่ละครั้ง เราต้องปฏิหารจิตก่อนไหมครับ มันอธิษฐานโดยที่เราไม่รู้สึกตัวใช่ไหมเพราะคำว่าคำว่าอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจใช่ไหมคุณจะทำอะไรคุณต้องตั้งใจก่อนไหมคุณจะมาที่นี่ได้คุณต้องตั้งใจก่อนหรือเปล่าอ่านั่นแหละความตั้งใจเราเรียกว่าอธิษฐานที่เราไปแปลความหมายผิดไงอธิษฐานเราไปแปลว่าขอต้องขอต้องอะไรประมาณนั้นอันนั้นผิดไม่ใช่เป็นความหมายของคำว่าอธิษฐาน เอาคพณไปเปิดศัพท์ดูภาษาบาลีคำว่าอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจตั้งใจจะไปนิพพาน ตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อไปนิพพาน ตั้งใจจะมาที่นี่ ตั้งใจจะไปทำงาน ทุกนี้ เป็นอธิษฐานหมดทีนี้เราลงแปลคำอธิษฐานว่าเป็นการขอขอขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นไม่ใช่อธิษฐานอันนี้เรียกว่าขอ เราเอาภาษา ของพระมาใช้เป็นภาษาของของของโยมไปแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนความหมายไป เปลี่ยนโฉมไปคำภาวนา ก็เหมือนกันภาวนา ก็ขอเหมือนกันภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบรรดาอย่างนี้อันนี้คำภาวนาคือการปฏิบัติธรรมแล้วความหมายมาเปลี่ยนไม่หมดเลย แล้วพอเรามาอ่านภาษาธรรมะเข้ามันก็เลยเข้าใจผิดไป พอบอกภาวนาก็คิดว่าอ๋อให้นั่งขอจุดทูบเทียนสามดอก แล้วก็ภาวนาขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจด้วยการทำใจให้สงบก็เรียกว่าสมถะภาวนา ทำใจให้ฉลาดก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนานั่นคือความหมายนั้นคนที่มาเรียนภาษาธรรมะเนี่ยถ้าเป็นคนไทยนี่จะลำบากกว่าฝรั่งใช่ไหม ฝรั่งนี่เขาได้ความหมายเดิมเลย แต่คนไทยนี่คนคนเราในภาษาไทยเนี่ยเรามาได้ความความหมายที่ผิดแล้วเรามาเข้าใจผิดเวลาที่เรามาคำว่าเวทนานี่เราก็คิดว่าเป็นความสมเพศใช่ไหม แต่ว่าจริงมันแปลว่าความรู้สึก คำว่ากรรมเราคิดว่าเป็นคำว่าบาป แต่กรรมมันไม่ใช่แปลว่าบาปหรือบุญ มันแปลว่าการกระทำ กายกรรมก็การกระทำทางกายวจีกรรมก็ทางการกระทำทางวาจามโนกรรมก็คือการกระทำทางใจ แต่เรามาแปลคำว่ากรรมเป็นบาปไปบุญกรรมไปไม่ดีเลยแทนจะเรียกว่าบุญบาปก็บุญกรรมไปเป็นกรรมของมึงไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมผิดหมดเลย เนี่ย คนไทยจึงสวย เรียนธรรมะแล้วเรียนไม่เข้าใจ เพราะภาษามันมันเพี้ยนไปหมดแล้ว เรายืมภาษาของพระมามาแปลเป็นอีกอย่างไป แล้วพอเรามาอ่านภาษาพระเข้าเราก็คิดว่าเป็นความหมายตามที่เราเข้าใจอย่างคำว่าอธิษฐานเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่า ขอใช่ไหมขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมการทำบุญต้องอธิษฐานหรือเปล่าก็ถามการกระทำทุกอย่างมันต้องอธิษฐานก่อนนั้นนั้นอย่างนี้ทำได้ ตามความหมายของพระเนี่ยคำว่าอธิษฐานก็คือต้องตั้งใจก่อน ต้องคิดก่อนเนี่ยคำ คิดก่อน คิดว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ตั้งใจแล้วถ้าคุณไม่ตั้งใจคุณจะมาที่นี่ได้ในวันนี้ใช่ไหมนั่นแหละอธิษฐานแล้ว แต่คุณไม่รู้ คุณกลับไปคิดว่าอธิษฐานเป็นอีกอย่างหนึ่งในเวลาศึกษาด้วยภาษาไทยนี้จะยากมาก เพราะไม่รู้มันไม่แน่ใจความหมายมันหมายถึงอะไรกันนะแต่ถ้าอ่านศึกษาจากภาษาอังกฤษที่แปลโดยตรงภาษาของพระโดยตรงเข้าใจง่ายมาก เนี่ยที่เราได้ได้ ธรรมะนี่เราได้จากภาษาอังกฤษนะตอนที่เราเริ่มศึกษาธรรมะนี่เราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเนิ่งานเขียนใครครับก็เป็นงานของพระไตรปิฎกของพุทธเจ้าเนี่ย ที่พระต่างประเทศเข้ารวบรวมเข้ามามันอ่านแล้วมันเข้าใจชัดเจนเลยไม่มีราชาศัพท์ก็ไม่มีภาษาไทยนี่มีทั้งราชาศัพท์มีทั้งความหมายที่แปลเพี้ยนไปพออ่านแล้วมันเลยงงว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ อาจารย์ครับตอนที่ตัดสินใจในการที่บวชอยู่วัดบวรแล้วนะทำไมถึงตัดสินใจไปที่หลวงตาบัวครับอ๋อก็พุ่งเป้าไปตั้งแต่ก่อนบวชเนี่ยที่ไปบวชที่นั่นเพราะว่าสมเด็จท่านอนุญาตจะให้ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ทางทางสายภาคตะวันออกทางตะวันออกเฉียงเหนือได้เพราะปกติถ้าบวชกับใครจะต้องอยู่กับพระรูปนั้นห้าปีห้าห้าพรรษาแล้วพระห้าพรร น้าพระอุปชาส่วนใหญ่ ถ้าก็เป็นพระอุปชาที่ไม่สนใจการปฏิบัติ เขาก็จะไม่ให้เราไปเขาก็จะบอกให้อยู่เรียนไปก่อน ให้ศึกษาปริยัติธรรมไปก่อน แต่เราศึกษามาแล้วเนี่ยเราหนังสือทั้งว่าเราอ่านมาจนเรารู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรแล้วทำไมต้องศึกษาต่อใช่ไหมเราต้องการจะปฏิบัติ ก็เนี่ยตอนต้นเราก็ไปหาพระที่อยู่ใกล้บ้านก็บอกอยากจะบวชแต่ไม่อยากจะเรียนอยากจะปฏิบัติ เพราะเราเรียนมาพอแล้ว ท่านบอกว่าถ้าบวชกับท่านก็ต้องอยู่กับท่านห้าพรรษาวัดท่านก็ไม่ใช่วัดปฏิบัติวัดท่านก็เป็นวัดเรียนวัดทำพิธีกรรมเราบอกเราไม่ต้องการสวดมนต์สวดศพไปเก็บนิมนต์อะไรต่างๆพอท่านนั้นต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานท่านก็ไม่บวชให้ ถ้าจะบวชก็เราต้องไปบวชกับสมเด็จยานที่วัดบวรก็เลยไปที่นั่น ไปขอบวชบวชเสร็จก็ขออนุญาตไปขึ้นไปปฏิบัติ ท่านก็ให้ไป เพราะท่านท่านปฏิบัติของท่านขณะที่อยู่วัดบวรทุกคืนจะนั่งสมาธิกับท่านทุกคืนท่านจะนั่งแต่ใครอยากจะนั่งกับท่านก็ที่กุฏิขึ้นไปนั่งได้ท่านจะนั่งทุกคืนหลังจากทำวัดค่ำแล้วประมาณสองทุ่มกว่ากว่าไปอยู่กับหลวงตาบัวเป็นยังไงครับผมก็ดี ก็มีคนสอนมีคนแนะนำคนคอยอแก้ปัญหาต่างๆ คนชี้ทางคนให้กำลังใจมีทุกอย่างเหมือนพ่อเหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงเลี้ยง เด็กทารกคนบวชใหม่นี้ก็เป็นเหมือนเด็กทารกยังไม่รู้จักกินไม่รู้จักเดินไม่รู้จักอะไรอยู่กับท่านท่านก็สอนวิธีเดินวิธีกินของพระวิธีปฏิบัติของพระอย่างถูกต้อง มันก็ได้ มันก็ มันก็ได้ความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมลย ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์อย่าไปหวังเลย มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องมีครูอาจารย์นอกนั้นต้องมีครูอาจารย์ทั้งหมดพระหลานทุกโลกนี้มีอาจารย์ทั้งนั้นเชื่อไหมไม่มีอรหันต์องค์ไหนที่บรรลุได้ด้วยตนเอง ไม่มี ศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อน พอเป็นพระหลางก็ไปสอนลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์ก็ได้เป็นพระหลางจากพระหลางที แล้วก็สอนกันเป็นทอดๆไปถ้าอายุเยอะๆมาบวชนี่มันเป็นมันไม่ได้เยอะอายุเท่าไหร่ละ มันอยู่ที่มีธรรมไม่มีธรรมถ้ามีธรรมอายุมากก็บวชได้ แต่ส่วนใหญ่ มันมันอายุมากแต่ธรรมมันไม่มาก มันก็เลยมีอุปสรรค ยกเว้นกรณีบางคนนี่อายุมาก หลวงปู่ตันนี่ท่านบวชอายุหกสิบมั้งสิทธิหลวงตาเนี่ยท่านก็ปฏิบัติบรรลุได้หลวงปู่ขาวนี่ท่านก็บวชอายุสี่สิบกว่าถ้าไม่ได้บวชตอนตอนหนุ่มยับยังไม่ใช่อุปสรรคใช่ไหมครับ มันไม่ใช่ตัวอุปสรรคตัวอุปสรรคคือตัวกิเลสคร่ยมีกิเลสมากกิเลสน้อย มีธรรมมากมีธรรมน้อย ถ้ามีธรรมมากมัน ก็ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค ถ้ามีกิเลสมาก ไม่ว่าจะหนุ่มหรือจะแก่มันก็ มันก็มีอุปสรรคงนั้นให้ดูตรงนั้นนั้นไปดูอายุไม่ได้ เพราะคนแก่บางคนทำไมบรรลุได้ ทำไมคนหนุ่มบวชมาตั้งนานบรรลุไม่ได้มันมันไม่ได้อยู่ที่หนุ่มที่แก่มันอยู่ที่ทำกิเลสที่มีในใจนะถ้ามีกิเลสมาก ทำน้อยมันก็อุปสรรคเยอะ ถ้ามีกิเลสน้อยทำมาก ก็อุปสรรคน้อยเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวจะให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตัง ปฏิตัง ตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปุเรนตุ สังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุ สัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโน จตารโธรรมวาทานติ อายุวันโอสุขังภาลังเอานะเอาไปศึกษาแล้วให้มีทำเยอะๆก็เดี๋ยวไปได้โอเค your turn anything so just ask the questions about how should I look at it instead of like looking at it differently from like a doctor or, or undertaker. They see body every day, hmm. but they are not enlightened. So how should I do it to benefit my? Look at the same thing, except that you have to continue looking after you you've seen it, not just seeing it once and then forget about it. Oh. You want to look at it as something to impress your mind and keep reminding you of this image all the time. That's the difference. a doctor or undertaker only see it when he works. Once he finish working, he forget he forget about it. You don't want to forget. You want to recollect. You want to think about it all the time until you it's impressed in your mind. So whenever you look at people, you look at their their their whole body not just the outside. You see the inside. You see the death of the body. You see everything. See? If you just go there, see it once, and you come back, and then you forget about it. a few days, it just it will disappear from your mind. See, you don't want to disappear. The reason why you you go to see because you you haven't seen it, so you want to see it. Once you see it, then you have to keep it in your mind. Don't lose it. The problem is people lose it. They go see it once and then when they come back they forget about it. So you have to maintain that image in your mind all the time. And then put it, apply it to the people you know, that every people you see, that this is the way that the body will be. Such is the body. Your body, my body, everybody's body will be like this useless. Yeah, when when when but when you when that body lie there on that bed, then it's useless. Yeah. And it will be like that one day. So before it, it happens, you better make use of make good use of it right now. You have to constantly think of it. This is what you call asupa contemplation. See? Actually, you don't have to go. You can look at the picture and then you can contemplate. Okay, But if it was not real, it was not doesn't have the impact. Then you go and go see the real thing. Mm. So don't have to go. Yeah. How many times? Uh, unless you are very easy to forget, then you have to keep going. Once you forget, then you have to go back. But you might not have to go to the real thing. You can look in in the in internet. You can search for you know for dead bodies, search for anatomy, and you you see it in the internet. You don't have to go. Like a booster, if, if you forget, then you get a booster. Uh, look at the book that Long Tap you had a, a, lot of pictures of Asupa. Just keep looking at it. If you if it's still not in your mind, if you still forget, then you have to look so that you can remember. The purpose is to be constantly remember, remembering it. So when you have to use it to counter your your sexual desire, you can have it. See? But if you don't have it, when you have sexual desire, you cannot resist your sexual desire. This the purpose is to counter your sexual desire, and also to counter your fear of death see. If you look at your body that this is the way your body will be in the future and nothing can change this fact, then you will not be afraid of death. Because you know, whether you're afraid or not afraid, this will happen. So why should you be afraid? Because when you're afraid, you are suffering, right? When you're not afraid, you you, you don't suffer. So, which one you want? You want to suffer or not suffer? If you don't don't want to suffer, then you accept the truth, right? This will happen. Being afraid doesn't help, doesn't prevent you from dying. You will still have to die. When you accept death and ready to die, then you will not be afraid. This is body contemplation to get rid of your fear of death, get rid of your sexual desire, get rid of your attachment to your body. Look at the body just as, as a like a toy, a doll, you know, biological doll. It's, that's all there is to it. The body is made up of the 32 parts, right? Can you find any part belongs to you or you in that in that body? If you search through your whole body, can you find yourself in there? Who are you anyway in the first place? You don't know. You don't even know who you are. Mm. So you think the body is you, right? That's because you don't know who you are. See, but who you are actually, you're the one who knows, right? You're the one who thinks, right? Does the body think? uh, can the body think or not? Mm. If you don't think, if you don't tell the body what to do, can the body do anything? Mm. So the body and the one who knows is two separate persons. So you are the one who knows, who thinks, who tells what the, the body what to do. So why should you worry about the body? Whatever happens to it, it doesn't happen to you. If you cannot find yourself in this body, then what will happen to you? Nothing, right? They start to take the 32 parts apart. What happened to you? Did you disappear with the 32 parts? When you cut your hair, did you disappear with the hair? If they cut your arms, will you still disappear? No, you're still there. See, so you and the body is not the same. You you are not in the body. That's why the Buddha said the body is not you. So if it's not you, what should you what should you be afraid of? It dying. Someone else dying, are you afraid? Right, because it's not you, right? It's the same way. This body is not you also. But your delusion makes you think that it is you. So this is why you want to come and use body contemplation to separate yourself from the from the body by constantly uh, build up the body, create the body, and then destroy the body. Then you'll see that you're just watching the creation and the destruction of the body. Is this body created in the womb, right? And when when it comes out of the womb, it's start to grow, develop, and then get sick, get old, and die. And when you bury it, it, it returns into it become earth. Or when you cremate, it becomes ashes. So this is what you should do: create and destroy, create and destroy this body, until you you you start to see that the one who who watched the creation and destruction of the body is not is not the body. You're just watching the body. See? You're not the body. Still me, and what, what about if we're not the body and who we are, Tanka? You're the one who knows, see? What I say, see, you know what I'm saying, right? Yes. That's the one, that's, that's the one, that's you. You're the one who... My soul? Don't use, the terminologies will be always confusing. Okay. Just you are the one who thinks, the one who knows, the one who feels. See, but not the body. See, there's no you in this body. When you left this body as a corpse, whatever you do to the body, the body doesn't know anything, right? But when you are still with the body, who react to the pain of the body? Not the body. It's you who knows the pain that react to the to the body. See? This one who knows is a separate entity from the body. It is the one who comes and take control of the body. Body is just like a robot, and the one who knows is the controller. It is the one who directs or tells the, the body what to do. Before you can get up, you have to think first, right? Yes. Yeah. The one who thinks and the one and the body is not is not the same person you are actually two person. You are actually one. You are the one who knows, but you mistake yourself to be the body. So this is why we try to separate you from the body, separate the one who knows from the body. The one who knows is the master. The the body is the the slave or the puppet. Mm-hmm. The body is just like a puppet why the the mind, who, the one who knows, is the the the, the master puppeteer. Mm. It tells what the body what to do, to stand up, to walk, to sit, to eat, to drink, to say this and to say that. This is all directed by the one who knows, the one who thinks. The one who knows and the one who thinks is not the body. means the one who knows, the one who thinks is the mind. Is the mind is mean is us is controlled of the body. Yeah, and it's not it's not part of the body. Yes. When the body disappears, when the body dies, the one who knows still remains. But since the one who knows has no shape or form, you you cannot see it. See. Yeah. And this the one who knows once it has no once it lost loses this body, it go look for a new body. So when somebody have conception in the womb, then this one who know go in and take control of that body. Yeah, rebirth, rebirth. See, the one who knows keep changing from one body to the next. It needs the body because it still wants to use the body to to do the things that it wants to do. Hmm. But if you can get rid of your desire to do things with the body, then you don't have to be reborn again. Like the Buddha. The Buddha said rebirth is not good. Why? Because when you're born you have to get sick, get old and die again, see. So he doesn't want to come back and get sick, get old and die again and again. And the only way to stop this is to stop your desire to use the body to do things. And the way to stop this body to, to stop your desire to do to use the body to do things is to meditate. Once you meditate and when your mind becomes calm and peaceful, you you are happy, you are content. So you you don't need to use the body to take you around. So that's the purpose of meditation, to make the mind become content. Once it's content, it then it doesn't have to use the body. Then it does have to come and be born again and again. Contentment is is not is not coming. It's just a hole in itself, and you, you just do not come back. Yeah, you don't you do not come back and take a new body. But where where where does this mind spirit where, where does it where does it go? It's in a it, it's in the psychic world we call it, it's a different dimension from the from the psychic world, in the spiritual world. Mm-hmm. This mind never dies. This spirit never dies. The one who knows never dies. It's still there. Your your mind and my mind is is in the psychic world. But the reason why we can connect right now is because we have the body to to use as the medium. See, but once there is no body, the only way to connect with you and me is directly. Some some mind with a high power ability, they can connect with each other without having to use the body. Who is that that can do that? The Buddha, people like that who meditate a lot. But just just the Buddha. Just the Buddha or somebody like him who develop this psychic power mm -hmm. through meditation. If you meditate, maybe one day you can connect with the the dead, the one who who has no no longer has a body to to connect with you. You can connect with them directly, mind to mind, rather than mind through body, through body and mind. See, like we are doing right now, my mind is using this body to connect to you, and your body send the message that I, I send to your body to the to your mind. Your mind is the one who knows what's going on, what you hear. See, the body doesn't know anything. It's just like a camera or a microphone. It picks up the sound mm. and it sends it to the the one who who listens to the sound. So the the goal is to make your mind become content, because if you're not content, you still have to rely on your body to make you happy. You still want to see, you still want to hear, you still want to drink or eat for enjoyment, for pleasure. But once you have contentment, you don't need this thing. Because the pleasure that arises from contentment is much better. You said in your book, you make a choice whether you live in this world where you, or you, uh, you don't, or you. Uh, <laughs> meditating. Yeah. How, how can someone, ordinary people, find that contentment you're speaking about unless they give up everything? Well, first, when you start, you don't have to give up everything. See, you can give a little bit of your time for meditation. Mm-hmm. Instead of watching TV for an hour, give up that one hour of watching TV and spend it meditating. And once you start doing it, you eventually will achieve some result. When you have achieved the result, you'll you'll you'll find that it's better than watching TV. So you might want to do more, giving up another hour watching TV and have two hour of meditation instead. You you do you build it up gradually, see, until you become so much enticed by your contentment, then then, then you can give up everything eventually one step at a time. Right. That's what I'm not I sure I have that enough time left. oh yeah, <laughs> this, this thing can go very quickly, yeah. Yeah, like wildfire. Right. Once you get started, it might just go right on. <laughs> So you have to get started. That's the problem. <laughs> Before it's too late. Okay. I'll allocate one hour a day for meditation. See if you can do that want a couple more books I have on, on, on the practice? On meditate on how to meditate. Yes. Yeah. Okay. These are tama, these are talks discussion between you and me, like people like you and me, mm-hmm. when they come to see me and they ask questions, and we record it in, in the, oh. then we transcribe it and put it in the book form. Thank you. เริ่มสนใจแล้วตอนนั้นให้ไปเล่นเดียวกลัวเดี๋ยวจะให้มากไปท่านค่ะแล้วคนที่ เอ่อ e m โ t น o n a l อะค่ะเอ่อ จิตไม่นิ่งไง จิต มันจิตไม่นิ่งนะอารมณ์อารมณ์ที่จะหวั่นไหวก็ต้องฝึกฝึกสติต้องฝึกสติเพื่อจะได้ลดอารมณ์ให้มันเบาลงไปท่องพุทโธพุทโธไปทั้งวัน อย่าคิดมากยิ่งคิดมีอารมณ์ยิ่งยิ่งยิ่งมีมากขึ้น ถ้าเราพุโทโธพุโทโธอารมณ์มันจะค่อยน้อยลงไปน้อยลงไป ฝึกสติไปก่อน แต่มันยากเพราะเราขี้เกียจกัน เราไม่ยอกชอบ เราไม่ชอบท่องพุโทโธกันเราชอบคิดกันมันก็เลยทำให้อารมณ์เราแกว่งไปแกว่งมา แต่ถ้าเราลองฝึกไปเรื่อย ๆ ต่อไปเราก็จะเห็นว่าอารมณ์เราจะน้อยลงไปมากขึ้นจะมีเหตุมีผลมากขึ้นถ้าจิตสงบแล้วอารมณ์ต่างๆ มันจะค่อยๆน้อยลงไป เราจะคิดเราจะคิดด้วยเหตุด้วยผลต้องพยายามฝึกสติสตินี่เราฝึกได้ทั้งวันเลยพอเลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุโทโธไปเลยทำอะไรแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป ถ้าต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวก่อน ถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดก็พุโทโธไปอย่าไปกังวลกับเรื่องสามีเรื่องลูก เรื่องหลาน เรื่องเงินเรื่องทองเลยคิดไปมันก็จะทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา อยู่กับพุทโธดีกว่า จะคิดก็ต่อเมื่อมันจำเป็นจะต้องคิดจริง ๆ ก็ค่อยคิด ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปคิดมันแล้วรับรองได้ว่า ใจจะเย็นลงใจจะสบายขึ้นความวิตกกังวล อะไรอารมณ์ต่างๆ มันจะเบาบางลงไป แล้วถ้ามีเวลาว่างถ้านั่งหลับตาได้ยิ่งดีเลยให้มันนิ่งเลยหยุดมันเลยถ้าไม่นั่งเฉยๆจิตมันไม่นิ่ง มันมันเพียงแต่จะเบาลง มันคิดน้อยลงแต่มันจะไม่หยุดคิด แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆนี่มันจะหยุดคิดได้ หยุดคิดแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขมาก เพราะเราปล่อยวางทุกอย่างไว้ชั่วคราว ปล่อยวางปัญหาต่างๆลืมไปหมดเลยเหมือนเราไปขังตัวเราเองอยู่ในตู้เย็นอยู่คนเดียว เย็นสบาย ไม่รับรู้เรื่องอะไรกับใครทั้งที่ ก็มีหนังสือซีดีแจกนะขอเชิญถ้าต้องการก็มาหยิบไปอ่าน ไปดู ไปฟังได้ยังไงมีอะไรนะหายไปนานคราวนี้ดูน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเยอะครับสิบกว่าโลได้ครับสิบกว่าโลอยู่ห่างวัดก็เป็นนี้จะมาภาวนาแบบ หรือไม่นี้ไม่ได้มาไม่ได้มาต้องไปบ่ายแทนยังทำงานแบบเดิมอยู่ ถ่ายรูปอยู่นะถ่ายรูปครับตามสบายมีปัญหาอะไรเลยมรับหมอไม่มีนะ ไม่อยากจะรู้อะไรนะ เออยังไม่มีอะไรเป็น คนาี่ฝรั่งนี่เขาศึกษาธรรมะก็ได้เปรียบกว่าคนไทยนะเพราะก็ไม่มีปัญหาเรื่องความหมาย ความหมายของภาษาไทยเรานี่มันปนกันไปหมดยิ่งภาษาบาลีเนี่ยอ่านแล้วปวดหัวนะปวดหัวแม้แต่ภาษาไทยเองก็บางทีก็สับมันทับกันมันซ้อนกันแปลเป็นภาษาไทยได้ยงยังไม่ค่อยคุยยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนี่อ่านแล้วมันชัดเจนกว่าตรงเป๊ะ เพราะภาษาอังกฤษที่เขาบังคับเลยตรงวเวลาเขียนนี่ต้องชัดเจนอย่างภาษาไทยนี่เรายังเขียนแบบแบบแบบลมแบบล้มหลวมได้ ไม่รู้ว่าพูดถึงผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรแต่ของฝรั่งนี่ไม่ได้จะพูดถึงผู้หญิงก็ต้องฮีหรือชีชีไปเลยแต่ว่าเรานี่บ่อย แบบแบบกลางๆไม่พูดถึงได้ ภาษาอังกฤษมันดีตรงนี้มันชัดเจนดีอ่านแล้วถึงเข้าใจง่ายอ่านหนังสือธรรมะลองลองไปอ่านดูสิอ่านภาษาอังกฤษดู จะเข้าใจง่าย อันนี้อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพเหรออันนี้โยมมาเช่าคอนโดอยู่นาเกลือค่ะอนาเกลือกำลังปลูกบ้านอยู่ที่ชนบุรีหมู่บ้านปัญญารีสอร์ทค่ะค่ะซื้อที่ไว้แล้วก็ปลูกกำลังจะปลูก ปัญญารีสอร์ทมันอยู่แถวบางแสนเนี่ย นี่แถวนั้นนที่ที่มีสนามกอล์ฟที่เราไม่ก็สวยเลยนะ อยู่ติดอยู่ติดภูเขาอยู่ภูเขาเล็กๆยก็เลยเลือกที่สงบมองเปลี่ยนขายทั้งหลายที่นะท่านไปซื้อสุขุมวิทก็อยู่ไม่ได้ขายอยู่หมู่บ้านติดทะเลเขาก็ติดติดกันอยู่นี่ขายอีกก็อยู่คอนโดแล้ว ตั้งใจจะกลับอเมริกาหรือ หรืออยู่เมืองไทยดีแต่พอคิดไปคิดมาก็เออสามีป่วยค่ะท่านสามีเป็นมะเร็งที่ผิวหนังเป็นตามชื่อเลยค่ะท่านก็เลยตัดสินใจอยู่เมืองไทยดีกว่า เพราะว่าการดูแลที่นี่จะจะดีกว่า เราเงินเราจะใหญ่กว่าค่ะที่จะจ้างพยาบาลอะไรในอนาคตก็เลยตัดสินใจปลูกบ้านกันแล้ว มีลูกไหมล่ะไม่มียมไม่มีลูกถ้ามีลูกคงไม่ได้กลับเออินไม่ไม่มีลูกเลยค่ะแต่สามีเนี่ยเออมีลูกกับภรรยาเก่าหนึ่งคนแต่ก็โตแล้วใช่ไหมโตแล้วค่ะเออมีครอบครัวแล้วอายุสี่สิบห้าจบด็อกเตอร์ก็อนาคตฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยดูแลกันอยู่แล้วตัวใครตัวมัน ค่ะ แต่สามีนี่เป็น เป็นสไตล์พ่อคนไทยค่ะ คือเลี้ยงลูกแบบสุดฤทธิ์เลี้ยงจนกระทั่งจบจบเป็นยาแบบอะไรอย่างเงี้ยรัก รักลูกมากก่อนหน้านั่นทำงานอะไรอยู่่าตอนอยู่อเมริกา เป็นไวเพริธานซิตี้แคทซิตี้แบงค์ค่ะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่เมืองไหนนะอยู่ที่ซานตามนิกาเนี่ยนะ ลอสแอนเจลิสเนี่ยค่ะ ที่ซันตาเมกาค่ะแต่ว่าสำนักงานอยู่ในดาวทาวส่วนโยมก็ค้าขายเป็นพวกร้านอะไรเนี่ยพวกซูนี่อยู่เวนิสบีอ่าเวนิสใกล้ซันตามอนิกาติดกันใช่ค่ะดีทางนั้นบรรยากาศเหมือนอยู่ชายทะเลเหมือนอยู่พัทยา ของเขาดีประเทศเขาค่อนข้างสงบแล้วก็ดีเผอิญแอเรียนั้นมันเป็นแอเรียที่นะคะดีด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ตอนนี้อากาศยังยังเป็นไงสมลอกยังเยอะอยู่หรือเปล่าก็เยอะกว่าเดิมควันพิษยังเยอะนะค่ะ แล้วก็วุ่นวายแล้วก็กว่าเดิม แล้วก็รถติดกว่าเดิมค่ะ เมื่อหกเจ็ดเดือนที่แล้วเพิ่งไปมา คนก็มากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นมากสี่สิบปีที่แล้วกับเดี๋ยวนี้คงจะเหมือนคนละโลกเลย ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าไปที่ไหนเอ่อยมที่ว่ามันคนมันเยอะแยะไปหมดแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งทุกอย่างก็เลยค่อนข้างที่จะปรงเบื่อไปอยู่ที่ไม่มีคนดีกว่าเนี่ย มาอยู่บนป่าบนเขา่นีค่ะยมยมไปเอ่อนั่ง ค่อนข้างที่จะนั่งวิปัสสนาท่ะอยู่เจ็ดวันเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะไปไปนั่งที่ไหน เออสถานวิปัสนาบุญการจนาลามตรงตรงพัทยานี่จอมเทียนตรงนั้นก็ดีนะเป็นก็อยู่เป็นกุฏิกุฏิไปก็สงบค่ะแต่ คนสอบอารมณ์ก็ แก่มากก็ลุกไม่ไหวแล้ว แม่ชีถูกแม่แม่คุณแม่วิทูลคุณแม่วิทูลก็มาจากนิวยอร์กอ่ะค่ะพูดภาษาอังกฤษได้เป็นพยาบาล ก็ดีมีที่ไปไปภาวนาก็ดีก็ แต่ว่าปลูกบ้านสันนี้ก็เต็มตัวถ้าไปแกก็ต้องหาอาหารกินเองอีกวัน เออเอมีเมีย กับแม่บ้านคนงานดูแลดูแลแต่ตอนนี้ก็ทานอะไรไม่ได้เยอะก็กำจัดอาหาร ให้เป็นจำพวกมันสวิรัตเป็นพวกผักอายุมากเลยเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบสามค่ะท่านจริงงบอกสามีให้พยายามมาทางนี้ เมื่อก่อนนี้ไม่เชื่อเลยนะคะ แต่ แต่ระยะหลังนี้ห้าสิบห้าสิบก็พอรู้ว่าบ้นปลายชีวิตเขาใกล้ถึงฝั่งแล้วก็พยายามที่จะหาที่พึ่งให้เขาหาหาที่พึ่งถ้าใจสงบแล้วเขาจะไม่เดือดร้อนกับร่างกายใช่ค่ะในการที่เราจะจากไปก็ดีนะรู้สึกเขาสนใจอ่านได้ไม่กี่หน้าเขาก็รู้สึกก็ค่ะเพื่อนถามเพื่อนว่าเอ๊ะ จะพาสามีไปที่ไหนดีที่พระที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ แล้วก็อะไรต่ออะไรนะคะซึ่งให้สามีเขาเข้าใจ เพื่อนแนะนำมาที่นี่ค่ะก็เลยพาสามีมาอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้ ทุก ทุกบ่ายสองโมงเนี่ยถ้าวันธรรมดาก็คนจะน้อย ถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะมากถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คงยังไม่ได้คุยกันแบบนี้งั้น Ah. Ah, ah, if you have any question next time, you can come by. Yes, I will. I'm sure I will. <laughs> Thank you very much. And if you want to talk to an American well, you can also see him. He usually comes down about 4, 4 p.m. Okay. Uh, Thank in the afternoon. Thank you. Mm. Okay. เป็นไงหายกลัวยัง ถ้ากลัวไม่รู้จะทำอะไรก็ใช้พุทโธไปก่อนก็ได้ทำพุทโธพุทโธเป็นสวดมนต์ไปเวลาเกิดความกลัว มันก็จะช่วยได้ อันที่แย่คือที่เกียจเนี่ยอ่าคนเริ่งเดอะอดี้ so that when you remember so that is for the investigation purpose to remind you of the truth of the body that is impermanent, that is it, that, it doesn't belong to you, that is not pretty, it's ugly. Some can use it like when I'm walking meditation. All the time. The only time you don't do it is when you meditate for calm, uh-huh. when you want to stop thinking and rest in uh-huh. samadhi. Then you don't don't think about it. But once you come out, you can think of it all the time mm-hmm. until you you don't forget until it's permanently embedded in your mind. Every time you see your body, you see this thing right away. See the impermanence, see the ugliness of the body. Okay. But when I start sitting, I still can do it first to calm down the mind. Yeah, you can use that as a method okay. of calming your mind. One of the methods. Mm -hmm. okay.